Važna je za udruge. U petak 15. lipnja 2007. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavljuje natječaj za 2008. godinu. Neki od natječaja za financijsku potporu su Razvoj zajednice zajedno za bolje. Na natječaj se mogu prijaviti isključivo zajednički projekti udruga, zaklada lokalnih zajednica ili nevladinih ustanova u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave ili lokalnim institucijama i ustanovama u cilju pružanja konkretnih usluga potrebnih za razvoj zajednice, razvoj socijalne ekonomije i neprofitnog poduzetništva, te razvoja filantropije i kulture lokalnog davanja u opće korisne svrhe. Datum raspisivanja natječaja je 15.6.2007. a vrijeme trajanja natječaja je do 3.9.2007. Visina financijske potpore je od 40 do 100 tisuća kuna. Broj potpora koje će se odobriti je do 20 potpora, način objave natječaja, novine, internetske stranice zaklade, konferencija za novinare u petak 15. Više o ostalim natječajima možete saznati od sutra nadalje na web stranici zaklade http zaklada.civilnodrustvo.hr Civilka Slijede vijesti. Zakon o volonterstvu štiti i prava transrodnih osoba. Od 14. lipnja na snagu stupa Zakon o volonterstvu kojeg je Hrvatski sabor donio 18. svibnja 2007. godine. Odredbama toga zakona posebno se po prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu brani diskriminacija po osnovi roda i rodnog izražavanja čime se štite prava transrodnih osoba. Stoga će aktivisti i aktivistkinje pravnog tima Iskoraka i Kontre da bi pozdravila ovakvu intervenciju saborskih zastupnika, odnosno zastupnica, 14. srpnja 2007. godine zastupnicima dijeliti letke o pravima transrodnih osoba. Akcija započinje u 8.45 ujutro ispred zgrade Hrvatskog sabora. Aktivistkinje će biti i prigodno odjeveni. Stoga vas ovim putem pozivamo da nam se pridružite. Proljetni ekoseminar Zelena akcija prvi puta organizira proljetni eko seminar. Od 21.5. održavaju se seminari u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu, Frankopanska 1, svakog ponedjeljka u 19 sati. Seminari traju do 25. lipnja. Pozivaju se aktivisti, građani, studenti i srednjoškolci na proljetni ekoseminar kako bi se aktivno uključili u zaštitu okoliša i projekte zelene akcije. Ciljevi proljetnog eko seminara jesu da se javnosti prezentiraju aktivnosti koje zelena akcija provodi širom Hrvatske, da se zainteresirani pojedinci nakon prezentacija aktivno uključe u programe ili projekte koji ih najviše interesiraju. Sva predavanja i prezentacije će održati voditelji programa i projekata zelene akcije koji su ujedno stručnjaci za tematsko područje kojim se bave. Slobodni festival od 2007. Festival slobodnih tehnologija i novih društvenih praksi održati će se od 29. lipnja do 1. srpnja 2007. u Čakovcu. Festival će ugostiti devet radionica. Radionicu socijalno angažiranog videa, semantički web, kreativno-likovnu radionicu, piratski radio, DJ radionicu, radionicu žongliranja i digitalne fotografije. Za sve radionice potrebno se prijaviti. Broj sudionika je ograničen. Prijaviti se na prijave ili na brojeve telefona 040 i 098 819 149. Očekuje nas i devet predavanja, od kojih su neka o slobodnoj kulturi, praktičnoj primjeni open office projektu Verel, permakulturi i održivom razvoju itd. Predavanje će se održavati svakim danom festivala od 18 sati nadalje. Moći ćemo pogledati i tri izložbe. Taknuta priroda ne, System Hack, povijest tehnologije kao hakerska praksa i Graffiti Jam. 30. lipnja u subotu u Starom Hrastu održava se koncert također u sklopu Slobodnog festivala. Svirao bez panike, zid buke, usud i bolesno grinje. Sve o festivalu nađite na www.slobodnifestival.info. Nemojte zaboraviti prijaviti na radionice. Civilka. To bi bilo sve. Obavištavamo vas da civilke neće biti do rujna zbog ljetne šeme Radija 1. Pozdrav svima. Civilka. Civilka.